Wong urip ning donya iki nek lawange kanuran ditutup, arep ngopo wisan? Wis eh, ora duwe pangarep-arep apa-apa. Mula nang ngendi bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Bale Dawa iki? Bala Dewa, Bala Dewa iki aku ora trima. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ra wani mulya. Mulya ana. Talakonane dhewe nang kene. edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku durung raup to, hus. Prabu Baladewa. Iye. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonoake aku. Rada mundur sini, Bun. Iya, iya. Mundur apa tak nesoni? Iya, iya, Mas. Wis ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karemu piye? Kowe ngonoake aku kaya ngono. Karemu piye kowe ngonoake bapak? Melek meripatmu kowe. Kowe ngunake bapak wong sekeng dadi bal 17, wong elek nyolok mripat, tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani, wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora basani karo Bagong. Monggo aku durung kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Bong. kabeh pokoke kudu tak luweh seru pokoke ana seru volumenku tak gedheke terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng tak tonton saka ngendi aku tak takon kowe takon wong semene iki sing dok kerep ndelok wayang kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene bapak iki dewa sang hiwange semanta ya terus ismaya ha ismaya Ismanto apa Ismoyo? Ismoyo. Ismanto. Kuwi Ismanto tukang cukur ya ha iya Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Becara Guru apa ta sambabe bapak kok medun ning jagat sebabe wae terus ambu kuwi ora jenge kok dadi nerang wah Eh ngono kok ora di karo Baladewa. Ora, kula mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen ning sekelima ngendikane sinul Prabu Duryudana punta dewa gong oh punta dewa lali bakal kula agem badhe kula agem lan badhe kula estokaken dawuhipun para mersa ing jajal alam yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa cetha kowe wani karo Baladewa wis saiki bali kono karo bapakmu bapakmu iki kok niling, bapakmu iki mulat karo kahanane. Bapakmu iki wong sekeng, bapakmu iki wong ora duwe. Kok arep bangun layangan iki gablek apa? Mbok kon ngira karo cengele. Mbok kon ngira karo kahanane. Bapakmu iki wong mlarat kok bangun layangan ki, ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Thank you. dianggo sopan lek. Kok juruk ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa. Truk. Hmm, iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Amun Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Hmm. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piye sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip Mula sapa sing wani karo bapane kuwi bakal entuk hukum sing ora bak ora ana pangapura selawase urip. Siji bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawange kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawange kanugrahan ditutup arep ngopo wisan? Eh, wis ora duwe pangarep-arep apa-apa. Mula nang ngendi bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Bole Dawa iki? Bolo Dewa, bolo Dewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Talakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora meraup to. Hus. Prabu Baladewa. Piye? Kaya aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Bun. Iya, iya. Mundur apa tak nesoni? Iya, iya, Ustaz. wis ngene iki ra wedi lu sapa-sapa. Karemu piye kowe ngonoke aku kaya ngono? Karemu piye kowe ngonoke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonoke bapak wong sekeng gedhi bal wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ra ndhe unggah-unggah, ra ndhe tata krama. Kowe ra basani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, neng kowe batur, ning aku wong tuwa. Bong. Duwen pokoke kudu tak luweh seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedheke. Terus saiki kowe ngece karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing dok kerep delok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kere, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Becara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe wae, Tru. Ambu. Kuwi ora dongi kok dadi nerangke ora. Merga bapak ki gandrung. Karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Mm -mm. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat mo dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange telu. Saiki kok kok iso ngunekke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki di singitke ning widoro kandang diakoke anak demang kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu mikul ruku golek ramban golek suket nggo makani wedhusmu ning widoro kandang barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to bol bol Boyo sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane. duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Amin. Nutena aku ra goro, ya to? Heeh. Hei, bareng ana. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni besi tak leboni paku, tak leboni sakeng besi wetengmu. Kowe genep setahun kowe buka toko besi. Wong disandel kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis, ayo metu Jawa nek pancen wani karo Baladewa diteter sebro kekuatane Bagong oke orang nang kene papane wong nanti metu ah gelandang negara ngadu pati ayo ayo ayo kok balik meneh aku menyaut cagak kuwi mau apa set mubeng ngono kuwi ha wah angel ngene kon mikir ya terus ha ha paham heeh Bagong piye kabul kawusanane kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa Ya kok ora sida matur wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis setengah rolas ya, e, Tru. Hmm. Ayo ngoyak balon sewa kok malah kono ya. Kawontenanipun Praja Ngamarta tu wonten kados mekaten Yayi. Malah kula menika istrinipun Limsem dene Kakang Mandura lah kok nglanggati pikajenganipun para panakawan. Kepareng paduka kados pundi menapa klinanana kula medal Jawi ngemutaken dhateng Kakang Mandura sampun ngantos kalimputing patrap inggih Kakang kula sumanggaaken. namung kula suwun ngan sampun ngantos dadosaken pasulayan kula nyuwun pamit yayi koko prabu sembah kula nderekaken jengkar paduka Wong akang ora kepingin ento negara Ngamarta dadi pasulayan. mulu Dimas matur marang pun Kakang, sapa ingkang mantes nampa pustaka jamus nyang jimat kelima sudo. Aku percaya marang kabijaksanaaning barep. Arep mbok paringake kersa. Kuwi ya kabijaksananmu. Mbok paringake para kawan kuwi ya luwe prayoga. Monggo. Aku percaya marang barep. nanging saura-urane Dimas ndak suwun paring ngatur lawan pun ngakang maturo kudu pengen kak tindakake supaya jokong si kleru pun ngakang maringake pusoko bareng kakangku ora kudu ora piye gandeng iki mangsa kala wis ngancik beduk tengange nglakonana panembah ing wanci beduk sawise nglakoni panembah wah bareng kakangku ndak suwun ngucapake asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti entuk wenenganing sing gawe jagat kadangipun ngakang Dimas Werkudara pun ngakang ngaturake panuwun kanthi cara mengkono pun ngakang percaya lamun Gusti bakal paring pepadhang tumraping negara ngamartu kula kinten mboten dipun ngendikaken kakang Mas kula rumaja lan kula matuk Kakang Arjuna wonten maring adawu tatenan para wadyabala lan kawula aja nganti ning kodho kasempyuk ing aradan Werkudara iya si adhi metu njaba tatenan para wadyabala aja nganti ning kentena aradaning peperangan ya ngesta kedhawuh babar pisan budhal kang padha sebengsun kundur ngedatun kaya wis ora ana dawuh maneh di Mas Haryo Werkudara Purna gatining marang sanata sawandur kedaton jlok saking dampar kendoro nampi gambaran gading gadherangku sanggane perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacarane keprabun kawis tengah saking mandro tindak Sri Naranata lamun katinon saking mandro kaya jejengkaran tindaknyo, Sri Naranata wau pari purna sang nata asa condor. supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mung di pustaka Jamus Klima Sada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. kuwatir ing atiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sri Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak pendhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ngatasi batur kok wani karo bendoro. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak pendhawa. terus rencanamu ke depan Mulih mulai piye Mulih matur bapak nak dirai somboyong poro pandowo terus nak mulih, ngono kira masa mau wes rampung masalah ibu nyatanya sih gula ya wak dia anak-anak pendowo gong malah justru anak-anak pendowo kui dikandani nek pancen arep ngetok ke bekti karo wong tua bilani karo wong tua bilani sini pun prabu mandura ki dikandak ke sak nyatane anak-anak pendowo ki nomploman. Bocah nomi keladuk wani kurang keduga. Neng nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nompo alasane awake dhewe kowe karaku diajar piye? Ayo mulai bae rasa dadak metuke anak-anak pendowo manut karo aku mulai. Sik, mulai ki ya ana hitungane lho, Tru. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." mergo pustaka jamus klimasada diasta prabu kresna terus saiki aku tak takon bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora gelo mesti gelo nah monggo kowe ngerti to watake bapak Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan artine seneng. Nek tok nganti tok lapori Pak, aku ora iso mboyok para Pandhawa. Semar meng mesem ning artine keloro loro Petro anak sing dipengpengke kok ora iso mboyok para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dimu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka aku ora iso mituruti karepe wong tuwa anak sing durhaka nek aku mituruti karepe wong tuwa maju musuh anak-anak pendowo aku mati luwe becek mati mbakane kowe urip ora iso ora iso ngabekti wong tuwa ngono ya le anak ah, cara aku truk mulih wirang ning nang kene bakal tekaning pati aku trimo nang kene mergo hitung aku wirang karo mati nek aku milih mati kok iso ngono ha iya no wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arepa wis suwe nggone tumindak ala, raine iki duwe sasra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang kira bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karunane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Heeh. ngono piye miturut kowe maju terus pantang mundur mung suwe anak-anak Pandhawa justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayi wingi sore ta Tru wah ora sembodo kalau oleh menyang mau gong pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro neng kono mati ya dilakoni urip ya di sandang aku yang ngomong apa kau tak takon aku saiki rada sir-siran atiku rasa dilangke eh kok rasa dilangke dilangke le siran oh, oh. saiki kok tak pikir mulih wirang ning neng, kene mati mati osisan nek cara aku malah ora masalah terus saiki tak takon wong mati ki nak ming telung perkara ta Tru apa wae mati utama mati madya mati nesra mati utama matine wong labuh bener. labuh agama labuh nusa bangsa labuh wong tua mongko wong tuane bener ki mati utama kowe modar petuk malaikat leboke swarga tanpa ditimbang ana becikmu. Merga kowe mati utama. Ngono ya. Mati-mati disangkani sekoloro lara. Kuwi swarga apa neraka dosamu. Nek oke dosane cemplung neraka, nek oke apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Ora ayo. tandangi lelakon iki. Eh. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petra iki kontrakmu swarga. Mlebu nang kono tampane midodari. Uh, <laughs> oh, ora seneng atine. Oh, oh ya. Hmm, wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wes. carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye, Tatro? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa, Durata sino ngantem aku pisan mudar le arek nglawan piye? Ngene wae. Saiki ngene. Iku nek ana anak Pandhawa gatel kok copot-copot jopot sino tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Menek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora ming ngomong kosong lho iki. soalnya kowe iki kulino ngapusi kowe kok ngerti bagus senengane ngono kuwi kok ora ora ini ora omong kosong ora yakin aku serius iki terus ya terus kene ndi aku nang burimu aku wis nganggo katok pencak silat ngene iki aja kuwatir ya kowe nang buriku kene ha kowe nek kira-kira antosen apa garuk motor jatekan kene arep mateni kowe kowe langsung jawel aku tak sikate terus wah ya wah iki aku seneng nih Dadi kowe iki cangkem ombo iki ora mung kok ngomong ya nyambut gawe. Ah, ya kok madang barang. Ah iya. Ning ora apa-apa. Ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku ah, siap-siap kowe ngene ketemu sapa wae tak karo nang arep mateni kowe. Arep mateni aku, aku jawilan tak ajake terus. Ya, tenang ya, Gong. Tenang aja kuwatir. Ya, wah seneng aku. Eh, oh, eh, oh. padha dilamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong orang kono magawe gelari rawang ong lakonane ngono kira-kira arep mati awak dhewe kowe tak jawil siap rasa kuatir aku tak mikir jurus oh iya Dorono Seno iya tru rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa den panjen kepara nyoto kowe tak takoni ngaku ya truk. nggih kula mboten ajeng goro kalih pundhim ternyata ini pun sampai ini kok bendoro kulo mboten ajeng goro tru kowe tak takoni nggih kowe wani karo Siwa Mandura ya. Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa, kon goleki karo kowe, kon bondo tanganku ton kerincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bongo aja nglakon dosa, aku enggak bakal mulo karo kowe. Mula mapanu tak bondo tangan tak kerincung sikilmu dina iki Petro. Pangeriyen to? dirembuk sik perkarane rasa dadak rembukan perkara kowe wani karo Sumandra padha karo kowe memirang marang pasuryaning para kunden Pandhawa memirang karo anak-anak Pandhawa kowe abdi sing ora ngerti tata krama abdi sing ora ngerti unggah-ungguh kowe mirang mirangke pekunden Pandhawa mongko manut tak bondo tanganku tak krinjo sikil mu Petro ayo gong gong gong ayo gong sik wetengku lara itu aduh wetengku lara bandi lha terus piye iki sik Loro tenan iki loro sak dhuwur barang iki terus. Oh, apa? Hmm. Waduh, tekan pulung ati ya terus rasane. Asam lambung. Asam lambungku munggah. Ya wis rasa mikir werna-werna. Kanane koyo ngene kok mikir werna-werna. Asam lambungku munggah tenan. Jak omong-omongan sih terus. Iya, iya. Menas mari tak gebukane. Yo, yo. Siap no? siap, siap. Mangriyen, Den. perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nyuwun sewu sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelaporaning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing pun sing pundi perkara Petro ajeng mang boto bandanen Petro ajeng pakun pakunjaran mang pakun pakunjaran mboten napa-napa Lan ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Sunan niku wonten perkarane perkarane apa sing wani niku dudu kula lho sapa niki dhuwur niki adik kula niki ning sareng kula petung Bagong wani niku mergo Bagong bilani karo bapak lho bilani karo bapak piye kula dikongkon karo bapak Semar yo dikongkon Angge dika ngenteng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syaraté Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada. Ning teng riku wonten Sinundarawati lan Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus klima sada, kinarya tumbal wadaling negara. Lan iki dhuwur nerangke negara sing ketumbon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblung niku napa? onten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk. Ning kok negara Ndrawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngonten niku. Terus Siluman Buru duka. Bagong manusmane jajalan sukertane bawana kowe menungso ora tatanan. Bature kok wani wangsulan karo bendoro. Bagong ya wangsulan. Kulo wis ngelingke ning Bagong iki panjenengane ngeyel. Terus Sinun Mandura ngendika ngene iki. Bagong kowe baliyo. Kondo karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Bapakmu ki wong melarat. Ming gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo jengle. Nun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku niku anak sing model piye? Nek ngoneke Petruk ngoneke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelari bapak. Jane kula tak takon, sampeyan tak unekke Ayo eh, Nusino, Kowe anake werku dolo wong dlogak-dlogok ra iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu, Petruk. Nah, padha kula ya nesu. Kula niku mergo di anak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicacah dening Prabu Baladewa. Nek bapak Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangah kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewa Oh ngono. Nggih. nek taitung itu kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa truk lah kene iso menggale bejo kowe rung tak cekel nek tak cekel opo aku ora dosa karo kowe nah ngonten iki lho Kyai Enom niku aja grusak-grusu ning dipetong belajar gelar belajar gulung mana Joko seluruh dalan sing kleru aku njaluk ngapura ya truk tipe padha-padha mboten apa-apa wis mari truk lumayan mari iki truk wis ora lara ora Gue loro meneh. Oh, ora ora. Wanggere muni ana apa-apa kok loro nak aman kok waras. Heeh ya, ora watakku ngono kuwi. Ya disikat saiki apa piye? Gosike, gosike. Wis rampung masalah kok disikat. Welo. wis teluk kono, ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora ora. Iki mentanganku kemlawe pun kena wetengmu kok. Ora nek jawil. <laughs> terusipun ning kowe seneng-seneng kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku sinten kakang garwaja kakang antarjo nek aku iso dijak rembugan ape-ape. nek kakang garwaja kakang antarjo ora iso dijak rembugan kowe kudu ngati-ati waduh berarti niki mungkin do tekan niki yo golek kowe bondo karo kowe waduh piye gong sik migran ndas kutro kok tim trekut to ora kene ndungkruk tak pacul sirahmu kene Nganggrimune ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. aman kok waras. Heeh, aku gumun. <laughs> gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ah, terus kula ki mripun, ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang karo Koco, kowe aja bales, kowe manut wae. Atrene modar. Kulo karo Koco niku otot kawat balung mesi. kopi. Eh, wedang kopi wis gong wis wis wis wis gong wis wis. Gong. Ah, ya wis ya wis. Ngungkune. Ngoten. Kulo nek dipotro sae pripun? Ora usah wedi. Nek kowe loro tak tambani nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak weres metu banyune. Banyu sumut iki iso nggo nambani wong loro mat, anu nguripke wong mati. Wis lampu ngono kok. Ono wae kok netel. Ah dhewe sing gawa malah ora wirawiri lho. Nek didadal pripun? Sapa sing ngakone del? Bagong. Kriyone lek kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Tru. Kowe Jawani. Kowe digapak-gapakke manut ning kowe golek acara men kakak karo acara karo kowe. Oh siap. Aku tak aku tak ambles bumi, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Mangkene yen. Nek sampean ambles bumi terus kula lek nyelok pripun wong kula ra bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping telu. Oh nggih nggih, engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku lara kowe njeluk lemah ping telu. Oke, nek mung karo gedruk e kok. Ndang ndang, ndang ndang. Dune ning dune ora kuwi, kuwi ra gedruk lagu. Gedruk lemah ping telu. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Okay. Wis, Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Apa Bagong? Ming jajal lok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Diwasne gedruk mempeng ora metu to, Rong? Heeh. Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nek iki ndoro karo kanca, Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biasa. Ai ora. Aku nganggo iki wae oh, sumuk banget ya awane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Yeah. sampai jenggane ndoro garuk kok ora tekan kene takone apa wigatine kok ora sa wedi kok tak gedroke ping telu pendoro sinan jedul ya Gatotkaca kinon mapak kinon mapak Karkasuta teka Wira Kresna Parata manahar Parta manahar sakti nira ing wangwang semunggar cita ing Oh, oh. oh. Bandara Gatotkaca. Iya, Petro. Wonten apa karo awu mriki? Petro. Nun. Aku tekan kene pancen golek karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sri Mandura ya. Oh, nggih. Leres, lha pripun to? Didhawuhi dening Sri Mandura Gatotkaca, golek ana menyang ngendi papane Petro. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno petruk wis wani ngina karo wong mandura wani gawe rangi para punden pandhawa teko drajate petruk wani karo baladewa petruk nun apa iki mbok tindakake kuwi gawe wirangi para punden pandhawa kula gadhu kaca isin duwe abdi kaya kowe kowe bali nek kula purun wangsul benah awakmu nek mboten purun wangsul mapano apancat pundak tak gembul dasmu dina iki petruk ing Jaja muntap lir kretap duka yayasinipi Nitra kocak ngundar andir Oh Jauh den Pengendiko sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pengendiko sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok lorone ra jamak-jamak. Kuwi sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora suno separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Slagine wong tuwa sampeyan ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane ndara Pandhawa Sinuwun punta Dewa Kandara Werku Dandara Janaka Dandara Kros Dewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore Sampean pentolongku nek Petruk, Petruk apancat ah, pundakmu tak gembondasmu. Lha wong tuwa lho. Iya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Maju cerewet meneng kowe. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo pateni Petruk mak mateni. Petro, Loh sadar tak kokian gunem. Mang patel ibu sudah berapa? Gua mang botol sih aku Mang botol den. Kulo percaya sampean iso wong sampean niku satria sekti. Satria Dikdaya. Sampean tau ta dadi jadi teng kawah Candra Dimuka. Sing ngetutke sapa? Kulo teng pinggir kawah. Nganti sarung kulo kobong. mergo kula ngetutke sampeyan kula tau njaluk ijol ora tau niki tetepi kewajiban kanthi lahir batin ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk kok oh, terus ajeng mentala mateni karo Petruk mboten apa-apa Wis ora apa-apa mang mateni Petruk santai wae Petruk santai wae kadang ngrekoso ngrekoso tadi suarane dinggu dinggu sesuk bengi sesuk bengi sesuk bengi sesuk bengi lho ora ati kula nek cara sampean kaya ngene iki nggo mang pateni kula mang pateni pun mang potol mang potol niki kula dradratane tenggen guru niki Eh sampean mateni karo Petruk nyawane Petruk munggah teng kayangan teng suwarga ketemu karo Prabu Pandu sampean ngerti Prabu Pandu sapa Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Metro, Metro kok wis mati. Nggih, pun tek baterene. Sapa sing mateni, Tru? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anak Indra Werkudara sing nami Raden Gatut Kaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. yen ngono putuku gatut kaca sing kleru tak golekane menungsane yakin niku kejadian kaya ngoten niku merga Prabu Pandu simba sampeyan niku arep ratu ratu ning jagat ning tresna karo Petruk ora tau nyuarani karo Petruk ndara ta iso nangis, Dra? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cengelmu ya ora. Wong oh, anak mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak lelekke mata. Mengkari jewewek jewewek lho wis metu kabeh. Ndara garuk kaca tak critani terus ra iso saya pucet saya pucet saya pucet. Terus kelipat mabro mabur. mabur. ngambah dirgantara. Mm mm-hmm. Wah, pinter kowe gawe sandiwara. Ha ah, iya. Eh, Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdul ya, Tong. Didumdul piye? Didumdul kok didumdul? Ah, oh, didumdul piye? Didumdul kaning aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Aduh. Pokoke sisan. Lah terus kowe nyambut gaya apa aku tak takon? Kowe mau mung ning burime terus ngayu tro ayu tro oh ming dolo pitok. Kowe genti nyambut gaya aku tak ngaso iki mung kari Ndorontorjo. Piye caramu kowe kudu iso nggunakake cara kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak wangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarjo iki ampuh, ampuh. Putula. E. Putula piye? mbahne Ndorontorjo ki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya golek iwe kabeh. Masa? Heeh. Hmm? Hmm. Ula werna-werna, ula werna-werna. Kuwi lagi dengok-dengok parani ula. Kuwi lagi turu jejere ula. Kuwi lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan lari angon. Ula welang, ula weling. Bandutan macan oper apa? Kula sendok sing paling entek-entekke kok. Apa? Heeh. Ku gawe sego goreng yo entek, gawe bakmi yo entek. Aku tak ketemu lo sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Hmm. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit ae. Isore ketok iyu banget, gue ngelikar kok kaya penak banget. Ngono wong golek kowe, omong nek aku ra ono. Siap. wong ngeyel tandangi le anak semar kok cilik oke okay. lakonane terus ora melu-melu antar jo ketok takoni goleki petro sampluki sampluki gong keperanggul munggu ngayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar om om kebapaknya munggu ngaloko om oh. Darantarja, yo, Bagong. pusing tekan kene. Kowe gantosipun golek Petruk, kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos? Korene. Oke. Terus? Hmm. Sing digoleki kowe kok? Lah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku aku ora ono. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku mun ora ono? Ora ono. Aku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. kowe guneman ning kono mau karo Petruk aku krungu tak kandhani wah truk hmm krungu e ora wong tak pancal raine ora omong nek iki swara radio oh iya suara radio radio kendi konco tani konco tani kok omong-omongan konco tani ki biasane uyon-uyon wah truk ngerti e jan aku suwe-suwe mumet lho kok nangano liyane liyane liyane kanca tani oh iya <laughs> radio ngendi aku niat radione kanca-kanca ku tau urung tau urung lagi anyaran Petro nanti ora ana eh mboten wonten sampean mriki jeneng napa mulai Petro nek pun ketemu Petro tak bondo nek Petro ora gelem tak jiat nek Petro wani tak pateni matane Petro iya eh ngopo dadak suluk barang ya men seniman ya pajak katriku mulung mangrempak ing baju magiri reru nanggono runanggono oh kok iku. Sing penting wani. Petro kok meneh ki apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku e, Jo. Ku piye? Jenengmu apa? Antarjo. Tundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontorno piye? Businya nggak nanti Ya sakar mulai mengundang Ah, ngono wae manut Petroi kakangku, Mas. Petro masuk angin we tak tileki. Nek perlu tak goning rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok meng perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro. Menungsa apa kowe? malah ngunek-uneke karo aku. Tak ngunek-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Resong gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngunek-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe, wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wiradala. Ora wiradala iki tenanan iki. Ayo, ragu ya niki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo Apa mbak anggap kowe putu dewane ngulo terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tono ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jiri-jiri. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ha. Pi. Ngerong mrono mrene ya. Sampe nae dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Piye? Muni piye kowe? sembur melonyo awakmu. Hargane melonyo awake Bagong kok. Bagong ki digodhog ora tetek tak kandel. Kok men disembur. Kok ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ora tau pamer, ora tau umuk, ora tau ngandhakne dheke sekti. ning anak-anak ayo diparingi aji kasekten dhewe-dhewe gareng kae diparingi paringi aji pencopetan petro penggelibengan aku pendodosan kabeh dikai aji dhewe-dhewe nek wareng jajal aji ajine Bagong sing diparingi karo Semar aku mau wis diweling Bagong kowe kena gunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan Amak ngamake gunung jugruk segara asat. Nek gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Loh, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Loh ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek iso asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok mung siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwon nengen kabeh. negara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. was padala. Kelapa aku iki nek nganti murup abang, kowe mlayu ya Jo. Mlayu sing ado. Mangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana Sulendra Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ora ketap-ketip paham ora kata-kataku iya aku ngerti nah kisah iki dimatke tak cedake ngene main cetot, tengah-tengah apa-apa iki nek abang kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong nek nganti ana apa-apa ana berita Antarja meninggal dunia aku aja tok salahke mergo kowe tak kandhani wis ngeyel Delok. Lho iki, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Jo. Tok apake, Gong? Tak pusing. kok saka kono kaya le bungok banter banget eh <laughs> ning ngapusi piye entah apusi epek-epek kuwi matno abang apa ora uh, kok glelek duwe epek-epek abang barang apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang wong jenenge wewe ngapusi kok aku dadi kono percaya sajae epek-epek kuwi iso malik tenan tur ning bodayane apa mripate antar desa yo mendelik-mendelik-mendelik terus tamake kowe berubut ngeleng ya terus mm tak uyuane ya aja kaya jangkrik wae terus metu ora ngene anu wah ampuh tenan iki heeh gong eh ana sing joget-joget kae sapa kae endi kae angguk wudu kae lho Oh, oh kae lho ana lho kae oh ta ana sing pentas sanggup abi manyu ora iso mabur Udu. kae lho sing dhewe kae lho wah Pragota. Heeh. Kae dudu bendoro, dudu sapa-sapa truk, Pate Mandura. Nek kira-kira arep nyekel dhewe, diajar wong loro. Yo manut le. nggih ndoro raguta ya <laughs> wah ajeng bunuh cul klambi ya bagong wah setan ran <laughs> buatur ran ditata krama nganggo training abang letheke ra jamak-jamak taleni kolor putih <laughs> kaya awake api-api oh ora tau wadus meko kaya ngono Waduh, gleleng ra jamak-jamak. <laughs> Wah, lengane ditato ulo. Wah, kaya apotek. <laughs> Aneh-aneh wae iki. <laughs> Nek aku matke Bagong ki bayar wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. orang getak ngono to kok mangan cerewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, gue sih gue gue abu andem batak raimu gue. Nesu, <laughs> nesu, <laughs> getak ya ora galak malah lucu. <laughs> untungnya gitu jabut ke, uang getak kok untungnya sama eh, itu itu itu itu. untuk marpotol kok ngae kok dijabut kanggo ngalir anggo apa jenenge benang ae lho benang taleni terus kon narik cah cilik tau tak coba copot sak gusine truk ah gusine apa pasangan apa piye ah karang ya wis tuwa gusi ki ra ya aku sekulina dinggo heeh dadi kendro gusine ndoro praguta ya ajeng napa nyekel kowe Wah, cekak aos, Truk. Mm -mm. Langsung wae. Jekelen nek gelem tak jotosi ngono. Jekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit, kowe demit. Wani karo Pateman Buro, sing dawet dene apamu, sing dawet dene apamu. Wah, ora minggat lo candak mergane patimu. Kene mergani. kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu, Truk. <laughs> Senyum to, moh. Senyum untungmu ku lo dicabut ku lo. ngomong kiwir-kiwir ki rarisi kok. Ora e malah apik kaya tak ngomong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah rak warek selawase mati dari kakung panggau tak ayoni ndoro pragoto. Yeah. semono kae. Nyileng anu e, perbaikan jalan e. Endi? Ngisor kana nyampil, Pak. Gotong gede, Pak. Cuthuke ndase pragota modar kalu. Gedhe abikan kejet-kejet. Nang nganti mati karemu lho, Kong. Iso mati kok? Ya iso. Pragota iki iso mati to? Iso kae iki menungso e. Waduh mongko nggon pas. Mburi kene iki, Tru. Wuh. hubungan kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagaru tak berat terus pingsan terus mati kowe goleki polisi kok ora omong to truk Wong meden-meden medani to, wong lan utuk meng lirih, lirih apa? Wong saka kene krungu makrotak ngono kok. Kaiki mau ki watu, watu apa? Kuwi senengane karep lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati, mati mbok men. Eh ora bakal lak pikir modar ya wis. Eh Petro. Ponongan bang ora minggat saka negara Amarta glandang